куріли під кримським осіннім небом чорні дими, пливли над степами та передгір'ями. Ще перед відступом від Севастополя адмірал Корнілов, насупившись, перепитав А як же із флотом? Світліший. Поклади собі його в кишеню, дав мудру пораду адміралові князь. Ті чорні дими під погідним небом нагадали татарським чоловікам, що час із закапелким потайних виймати зброю в загонах самооборони за невеликий час де 200, де й 300 вже душ. На поміч союзникам ніхто не шкодує пожертви. В еміграції прибуває нащадок ханського роду Гіреїв Сеїд Ібрагім Паша. По урочистій молитві в мечеті перед багатотисячним людом лунають його слова. Ніколи вже Крим не буде під російською п'ятою. Ніколи. І те слово покотилося велелюдним майданом, покотилося далі ген-ген, окаючи відлунням і перекочуватиметься з одного кінця півострова аж до іншого. Понад 10 тисяч татар помагатимуть виганяти російського гостя з своєї землі. От ще зовсім недавно особисто з рук Меншикова військові ордени одержували татари унтер-офіцер Сиїдша Балов, рядові Селім Абульхаїров, Молжан Ахметов і інші, які воювали в числі тисяч татар під російським прапором проти своїх же під іншого кольору прапорами. Князь Олександр видає достойне чужинця на цій землі розпорядження виселити з Криму всіх татар, всіх до душі вздовж морського берега від Севастополя до Перекопа. Рескрипт князя Меншикова затверджує імператор Микола І, який непогано тямив, як рвати загарбані душі будь-якого народу на шмаття. Я розрішив твоє представлення о переселении прибрежных татар, к чому вели приступіть когда удобным найдеш. А загублений портфель з документами Меншикова ретельно вивчав французький штабний офіцер, доки не розпорядився. Тут більший інтерес для турецьких союзників. Передайте те все добро в Стамбул. Хитро посміхаючись, Чайковський почав викладати з портфеля на стіл перед Максимом якісь папери. Тут є досить цікаві документи. Турецькі друзі поділилися з нами загубленим в паніці добром князя Меншикова. Максим став неспішно гортати списані різними почерками аркуші. Поступово звичайний інтерес у нього змінився гострою цікавістю. Тут були розпорядження з Петербурга, відомості про переміщення полків та батарей, постачання зброєю та амуніцією, а ще перехоплені військовою цензурою листи російських солдатів і офіцерів. Він повільно розбирав нерівний почерк першого, що втрапив у руки такого листа, писаного ймовірно аж ніяк не за столом, а десь хіба в поспіхом викопаних шанцях, На коліні борядки пливли хвилею або з чудернацько стрибали. Наступлением ночи наша армия представляла страшный хаос. Никто не знает дорог. Войска, пришедшие из России без проводников, столпились и не знали, куда двигаться. Раненые брошены на поле. Два дня без воды и хлеба. У кого рука висит на коже, у кого уже черви в язвах. В госпиталях ни бинтов, ни корпии, ни пищи. Ужасно. Ужасно. Ты знаешь адъютантов князя, могут ли они распоряжаться в таком сражении? Артиллерия наша без прикрытия, в то время как у неприятеля каждый отряд подкреплен ею и кавалерией. Место нашей безрассудной гордости заступил всеобщий упадок духа. На всех лицах стыд, унижение. Каждый из нас готов умереть с пользой для России. Но умереть бесславно, мучаясь, видя, что ничего не приготовлено для защиты, это невыносимо. Нас справедливо наказывают за беспечность и самонадеянность. Нет, мой друг, что не говори, наш Черноморский флот был игрушкой, годной только для царского смотра. Максим і далі перебирав папери і все більше злість, хіба перемішана з гіркотою, змінювала у душі той перший зрозумілий людський та військовий інтерес. Милий Боже, думалося йому, до чого тільки поруйнували народ, душу струїли. Його, вчаділого, безрозсудною гордостю вже черви живого точать, а він однаково готов умереть з пользою для Росії. Для якої ще користі Тамбовському чи іншому російському селянинові, якого мов порося, мають право досі продати і купити сьогодні в єдиному європейському заповіднику рабства? І що ти забув на цій кримській землі або в задунайських землях, де останнє добруджанське козацтво борониться від тої кривавої і ненаситимої гордості? Максим перебирав документи. І хмурів ще більше, мало того, думав він, що лється через сатанинську жадібність людська кров. Не менше лихо коять такі захисники гордості, роздираючи на чужій землі навпіл душу інших народів. Немилосердно рвуть та шматують по-живому, а така рана гоїтиметься куди гірше, аніж то різали б тіло, кровитиме десятиліттями, якщо не століттями.